Ok, sad smo počeli. Zdravo Nermina. E, zdravo Andrej. E, znači u Bosni i Hercegovini imamo ustanak? Da, konačno vrijeme je bilo. E, možeš malo kazati kako je, to, kako je to započelo? Mi nešto malo znamo iz medija, znaš kako je sa medijama, baš je bolje da nam neko ispriča koji je tamo, koji te stvari prati isto tako sa nekom simpatijom. Pa ovako, e, znači nakon, nakon zaista revolucije koju smo imali uh, u prošloj godini, znači u ljeto, uh, građani Bosne i Hercegovine jednostavno su uh, ostali u toj nadi da priželjkuju neke strukturalne promjene u državi Bosne i Hercegovini iz prostog razloga zato što je situacija ovdje kao što i sami znate prilično nepodnošljiva iz više razloga. I evo to je počelo konačno znači prije nekoliko dana u Tuzli kada je spontano se Eh, desio taj ustanak zbog toga što su radnici eh, bili nezadovoljni svojim položajem, zbog toga što su eh, njihove firme, njihova preduzeća privatizirani na vrlo korumpiran način. Građani su ustali, podržali su ih i onda naravno iz Tuzle podrška je stigla Eh, iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva, Zenice, eh, Mostara. Evo danas čujem da podrška dolazi iz Republike Srpske, u Bijeljini su se isto tako organizirali eh, nezadovoljni građani ove zemlje. Znači ono sve je krenulo zbog privatizacije? Da. Zbog korupcije oko privatizacije? Da, e, ma, e, ako pratite situaciju u Bosni i Hercegovini, onda zaista u poslednjih 20 godina e, puno toga ima što se može prigovoriti jeli, aktuelnim političkim elitama, jer zaista ako pogledate region vidjet ćete da nigdje političke elite zapravo ne mrze svoje građane kao što to mrze u Bosni i Hercegovini. Ali evo, u posljednjih nekoliko ovaj dana najglasniji zahtjevi su bili znači ovaj zbog korupcije. Znači ljudi su ogorčeni zbog toga što naše političke elite imaju visoke plate zato što su privatizirale preduzeća uh, uh, na vrlo sumnjiv uh, način zato što obnašaju funkcije državničke, a istovremeno su i upravnim odborima određenih preduzeća koje su zapravo javno dobro, zato što su totalno odvojeni od onoga što se dešava na našoj realnosti i zato što godinama ne slušaju uopšte zahtjeve javnosti, zahtjeve građana i tako dalje. Zbog toga su se ljudi najviše ovaj pobunili i traže jednostavno eh, traže eh, da se eh, položaj građana Bosne i Hercegovine poboljša. A ko su ti ljudi koji su na ulicama u tim danima? Kakav je stav socijalni? Ja sam, ja sam danas ovaj, eh, bila eh, u Sarajevu, bila sam naravno ovaj, i juče i ono što mene ohrabruje jeste da je to zaista široka lepeza. Znači tu su eh, i radnici, i umjetnici, i muzičari, i, i kako mi to volimo reći u Bosni i Hercegovini, i zabavnjaci, i narodnjaci, i oni ljudi koji imaju posao i oni ljudi koji nemaju posao. To je jednostavno građanstvo Bosne i Hercegovine. I mladi, i stari, i penzioneri, uh, i djeca iz e, srednjih škola. Jednostavno na ulicama je čitava Bosna i Hercegovina i to je e, zaista e, treba pozdraviti, naravno ne treba pozdraviti svo ovu, svo ovu instrumentalizaciju, ne treba pozdraviti one zahtjeve koji hoće prikazati ove proteste kao kriminalni čin nekih vandala jer je bilo nasilja, to ste mogli vidjeti iz naših medija, ali na ulicama su zaista oni koji mogu prepoznati šta politička elita u ovoj zemlji radi. Znači, bilo je i puno konfrontacije sa vlastima i policijom, je li? Fizički? Da, da, bilo je sukoba i fizički, eh, e sad naravno eh, spinovanja idu, eh, mediji su naravno bliski političkim elitama, zavisi koga pratite, jedni će reći da su demonstranti prekršili ali ovaj neka pravila, policija naravno ima svoju priču i tako dalje, ali je bilo dosta fizičkih ovaj obračuna, jer to se može vidjeti iz naših medija. A kako to djeluje na ljude koji učešću na tim demonstracijama? Da, zar ih to odbija? Zar to dijeli ljudi? I... <laughs> E, pa da vam kažem nešto, ona, ako smo i po čemu poznati, poznati smo po toj nekoj tvrdoglavosti, jeli, e, mada ne volim u tim kategorijama ovaj, govoriti kad govorimo o, o nekim jel, kulturološkim navikama. To kod uh, ljudi uh, koji demonstriraju izaziva bijes. Znači policija kada upotrebi silu, kada zatvori, ovaj, e, maloljetnike, kada ih tuče, a bilo je slučajeva znači, e, da su e, tukli ljude koji su bili na demonstracijama, naravno da to kod ljudi izaziva bijes i onda su ljudi još ovaj, još artikulisani i još su zahtjevni prema, prema vlastima. Dobro, sve je počelo na neki način spontano ili se zna koje su organizacije iza te pobune, e, pa- su pokušaje neki da se instrumentaliziraju stvari, znači kako se sada pozicioniraju političke partije, sindikati po tom pitanju, se već to vidi? E, pa, najviše e, e, pokretača, ajde da kažem, ovih demonstracija su zapravo građani, istaknuti neki građani, obični, znači ove, radnici i nekoliko naravno nevladnih organizacija koje uh, E, imaju jednostavno e, senzibilitet prema tome što treba promijeniti u ovom društvu. E, to su ljudi koji su bili i na prethodnim nekim ovaj organizacijama koji su jednostavno na toj poziciji da podržavaju građanski neposluh, odnosno građansku ovaj neposlušnost. S druge strane, od njih ja nisam primijetila nikakvu vrstu ovaj instrumentalizacije, ali ja sam primijetila pokušaj određenih političkih stranaka da profitiraju E, kao što su recimo, e, ne znam, socijaldemokratska partija koja je evo na vlasti već tri godine, e, oni su <laughs> imali jedan onako patetičan govor, uporedili su ove demonstrante sa četnicima jeli, koji su napadali Sarajevo 92. godine, što je naravno bilo nedopustivo. Zatim stranka za SBB, to je ova stranka koju čiji je predsjednik e, ministar e, sigurnosti. Mislim da oni isto tako pokušavaju da razigravaju sa građanstvom e, zato što isto tako šalju neprimjerene i nedolične izjave tipa da ministar sigurnosti <laughs> poziva policiju jel da pusti ovaj demonstrante. Mislim izborna je godina, svi se pokušavaju od toga da da ovaj profitiraju. Eh, SDA, isto jedna stranka koja je dugo godina bila na vlasti, ona traži vanredne izbore jer misli da se samo vanrednim izborima eh, situacija može riješiti. Eh, demonstranti nisu tražili nikakve vanredne izbore. Ona jednostavno traže da se sada trenutno oni koji prosjednici puste iz zatvora, traže ostavke određenih ljudi, traže reviziju stečene imovine na funkcijama ljudi koji ovaj, e, vode ovu državu. E, traže reviziju davanja ministarstava, poljoprivrednicima, nevladnim organizacijama i tako dalje. Traže smanjenje plaća političarima, jel na apsolutni neki minimum, ovaj, e, a ne da, da, da oni imaju plate 30 puta veće nego što je prosjek jeli, u Bosni i Hercegovini, traže reviziju budžeta, traže da se uspostavi neka antikorupcijska ovaj vlast, antikorupcijska policija i tako dalje. Mislim, e, niko nije spominjao vanredne izbore, ali naravno ovaj određene političke stranke e, to e, zahtijevaju sad u ovom momentu. I ono što bi još rekla, ko još želi profitirati, tako se barem meni čini, to su ovi predstavnici međunarodne zajednice kojih je jako puno u Bosni i Hercegovini, jedan od njih je i visoki predstavnik koji je u svemu ovome zatražio da trupe EU, e, uh, E, esfora zapravo dođu ovaj, u Bosnu i Hercegovinu, da se pojačaju i tako dalje, očigledno uopšte nije svjestan uh, situacije uh, koja se dešava i naravno susjedi kao što to uvijek rade pokušavaju profitirati od svega ovoga. Presnik, uh, premijer Hrvatske, znači Milanović je došao u Mostar, razgovarao je sa HDZ-om, Eh, Dodik je naravno otišao za eh, Beograd i razgovarao je tamo sa Vučićem, tako da eh, ja se samo bojim nečega, a to je da, da, da ljudi u svom ovom očaju neće vidjeti jeli, i da neće vidjeti tu političku instrumentalizaciju koja je danas evo sve očitija i prisutnija. Ali to se u biti već proširilo na sve entitete Bosne i Hercegovine ili to više ili manje u federaciji? Više je to u federaciji, više je to u federaciji, Republika Srpska je nekako pozicionirana uh, tako, uh, tako što uh, Milorad Dodik pokušava da sve kontroliše, danas je imao razgovor sa predstavnicima demobilisanih boraca u Republici Srpskoj, zamolio ih je da budu mirni, da se slučajno nezadovoljstvo iz federacije, citiram njega, ne prenese u Republiku Srpsku. Naravno, oni su, e, vlast u Republici Srpskoj je uplašena, jer e, isto tako mi smo svjedoci i izveštaje to potvrđuju da je e, Republika Srpska, da su ljudi koji žive u Republici Srpskoj građani naše zemlje isto tako na niskoj socijalnoj razini, da isto tako nemaju plate, da su isto tako nezadovoljni, ali mislim da je tamo kategorija straha možda jača i veća nego što je u e, federaciji, zbog toga se oni e, ne usuđuju na ovaj način e, protestirati jer Republika Srpska, htjeli mi to priznati ili ne, E, nema te kantone, više je centralizovana i tamo je naravno policija bi bila organizovanija nego što je, e, nego što je u federaciji. To je jedan, jedna stvar, druga stvar u Bijeljini, znači e, koja je pod kontrolom SDS-a, jel? nekako manje više. Danas su se pojavile dvije grupe, E, jedna grupa e, demonstranata je e, tražila, uzvikivala lopovi van, izlazite iz naše zemlje, nećemo dozvoliti više da, da nas kradete. Međutim, na tu grupu pojavila se i druga, druga grupa demonstranata, njih negdje oko 150, koja je E, umirivala ove, oni su se zapravo e, između sebe konfrontirali, koja je tražila da Republika Srpska ostane jedinstvena, jeli, netaknuta i tako dalje, mada mislim da ovo nezadovoljstvo će se u narednih nekoliko dana ipak proširiti i na području Republike Srpske. E, sad sam kod prognoza. <laughs> Znači, šta ti ja. prognoziraš, šta će se dogoditi? Mislim, taj, spo, taj spontani revolt već dobija neke organizirane oblike da bi to moglo ići dalje ili misliš da će se to ugasniti? Pa mislim da ne bi bilo dobro da se ugasi, možda bi bilo dobro da, da uh, se demonstranti jel, artikulišu, da, da artikulišu što više i u političkom i u ekonomskom i u svakom drugom ovaj smislu, da se ipak nasilje jel, ne koristi kao uh, oblik neke uh, borbe, jer zapravo uh, to Eh, političarima, odnosno onima koji su na vlasti, jeli, omogućava da se sakriju iza toga, da kažu da su to neki vandali, neki uh, narkomani. Juče su recimo uh, je puštena uh, informacija u medije da je su ne znam koliko marihuane pronašli kod demonstranata, u stvari šta se hoće prikazati, hoće se prikazati da su to neki huligani došli, na, došli pa su palili, jeli, tako dalje, kao da to nisu nezadovoljni građani. Uh, Znači, pokuš, e, vlast pokušava da kriminalizira ove proteste e, i zbog toga bi ja voljela da, da, da se nastavi u ovom e, pravcu, recimo juče su tu Tuzlaci očistili svoj grad koji su oni spali, znači to je naša imovina da se razumijemo, to nije imovina samo političkih elita, oni su očistili taj grad, danas su u Sarajevu isto tako ovaj, neke ulice očišćene. mislim da situacija će biti neće se brzo tako riješiti, zato što se političke elite prvi put prepale, prvi put one osjete strah, prvi put je znači došlo do zamjene teza. To je baš zbog nasilja. Upravo zbog nasilja. Nasilje njih prepalo, ništa drugo. Mm. Uh, jedan je već pobjegao, uh, političar je već pobjegao negdje za Hrvatsku, uh, ovi se danas uopšte nisu oglasili, ako se oglašavaju, oglašavaju se samo preko svojih medija, Očigledno su se oni e, prepali. Danas je isto tako e, e, komesar policije podnio ostavku zato što nije mogao više garantirati sigurnost članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Očigledno da ne postoji znači dobra koordinacija između među policijskim strukturama, znači SIPA, razne policije po raznim kantonima, jer znate koliko mi imamo kantona i koliko imamo policije. Tako da mislim da uh, uh, bit će još turbulentno. A uh, nezahvalno je naravno prognozirati u kom će pravcu to otići, ali evo ja priželjkujem da to ne ode samo uh, u onom pravcu od koji će svi ovi drugi imati znači, uh, koristi, a ne oni koji su izašli na ulice i koji su uh, protestirali naravno sa razlogom. Pa dobro, ja mislim da je to za početak, za prvi za prvi utis eh, Sveja. Eh, hvala, da ja, ste se to izključili.